ελληνικής μουσικής φίφος ήταν ο Σούπερ Σούπερμαν. Να τη βγάλω. Όχι. Θα δημιουργηθεί πρόβλημα μεγαλύτερο. Your polifón. Yo lo más

Tora, filho de Bravo! Bravo.